var. Yuh avratlarıdır. Fakat avratlık kadınlık demek değildir. Bağımsız bir ulusun yavrusu olarak ben avratlığı şöyle nitelerim. Bir ulusun kurtuluşuna söz verip geri dönen korkak yüreklere avratlık denir. Öyleyse bizim yuhlarımız avrat cinsinden olanlara, çünkü kadınlarımız, bacılarımız da bizim kadar yiğit. Onlara eksik etek diyenlere de yok. Ve vatanını sevmeyenlere de yok. Bir rüzgarın bile vatanı vardır. Atmosferin altında. Ben vatansız bir insan isterim. Dünyalı olsun. Ama dünyanın dışında konuşan insanlarla benim ne vatanım bağdaşır ne fikrim. Yuhun kime olduğunu, benim doğduğum sınıf ve benim bulunduğum memleket tayin edilecektir. Mahsuni hürmetler zaten. Uzaktan yakından yük çekme bana Sana senin gibi gibi baktım ise yuh Efendi görünüp bütün insana Hakkın kullarını dost dost yıktım ise yuh Yuh yuh yuh yuh yuh yuh Soyanlara fakire kıyanlara nefsine uyanlara yuh Ben hacı değilim, muska yazmadım, muska yazmadım. Ben hacı değilim, Arap gezmedim. Kuvvetliyi sevip sevip zayıf ezmedim. Namussuza boyun boyun büktüm ise yuh yuh yuh yuh yuh Yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, melmekata kıyanlara, yigitlere kıyanlara, nefsine uyanlara yuh. Ne demek efendi bey ve amele, bey ve amele fakir soymak yakışır mı kemale? Rüşveti halk bilip bilip her dakika hile Yapıp yapıp kafa kafa çektim inse yuh yuh yuh yuh yuh yuh yuh yuh yuh Soyanlara soyup kaçıp doyanlara gider kıyanlara Yük nefsine uyanlara Yuh, yuh Suniyim benden Başlar asalet Başlar asalet Asillere faydoz Beğeni ayet Şu insanlık derde derde Düşerse şayet Ben onu sevmekten Bıktım ise yuh Yuh yuh Yuh yuh yuh yuh ben böyleysem yuh yuh sen öyleysen yuh yuh biz öyleysek yuh yuh yuh yuh yuh yuh yuh yuh soyanlara soyup kaçıp doyanlara yuh yuh